Bai, goiza egurraldi ederrez, eh, ederrez lagunduta abiatu da, alde hortatik espero duguna da jaia eta ospakizuna egitea. Ja pasada dagoeneko jaizkibel konpainia, egin du bere ibilbidea eta hainbat herritarrek aderazi diote ba, ba bere ikuspegi horri buruz. Oker espaldin dena e, zuzen joan da, ez da bestelakorik izan, eta beraz orain e, eh, goementxe gaude, ba, alardia abiatzen den momentuan, ba, eh, agurre egiteko, haiei. Aurten erraite dute lehen aldiz kaskorik gabe izan direla, bada aurra itzin urratzik biak. Bueno, nik, nik uste aspaldiko urtetan eh, ematen nahi diren e, pauso bat dela eta hor dagola, eh. Denek nahiko enuke zalantzari gabe beste modu batean egon. nion hori bai esan esan litekeela eta sentzu horretan uste dut eh, eh pakian joan dela. Zure oraingo programa zein da? Hemendik goitik ba, alardia, alardi ikustia eta gero guretzat bai e, korporazio modura, herri modura, herriko bandera eraman behar dugu Guadalupera, eta Guadalupen noski meza dugu, eskerremate meza da, eta orduan antxe, antxe gongo gora denok. Bazkaldu, eta gero hartzaldian e, berriz ere ba, ba, kale etorriko gora. Zorion, ondo pasa? Mil esker. Bai.